Të madhe apo të vogël? Të madhe apo të vogël? Kho phom du bai ni noi dai mai khrap? A mund ta shikoj këtë? A mund ta shikoj këtë? Bai ni tham ma chak nang chai mai khrap? A është lëkurë? është lëkurë?